nambari 46 na leo tunaondokea katika aya nambari 47 ya sura hii surati al-Waqia Naam Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akielezea juu ya hili pote la tatu katika yale makundi matatu na pote hili ni hawa si wengine ni ashabu shimali ni watu wa shari watu wa ovu akasema Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa watakuwa katika samumin samumin ni moshi uliokuwa mweusi wa hamimin na vile vile watakuwa katika wa maji ya moto yachemkayo na wadhillin na kivuli ambacho kilichokuwa chenye mosi moshi mweusi la baridin wala karim kivuli hicho hakileti baridi kwa maana hakipozi ile hali ya kwamba mtu anataka ile kujiepusha na joto wala karim wala vile vile hakileti starehe na ayote innahum kanu qabla dhalika mutrafin hakika wao walikuwa kabla hayo mutrafin kwa maana wakiishi duniani katika maisha anasa wakanu na walikuwa yusirun wakiendelea ala alhinth alazim kufanya madhambi makubwa nam wakanu na walikuwa aya nambari 47 ambayo tunaondokea nayo leo na walikuwa vile vile yaqulun wakisema wakisemaje wakisema a idha mitna a idha mitna yani ni jambo ambalo kama la kustaajabisha yani hivyo tutakapokufa a idha mitna hivyo tutakapokufa wa kunna turaba na tukawa ni udongo wa kunna na tukawa turaban udongo tushafukiwa katika makaburi wa idhaman na tukawa ni mifupa nyama zote zimeshatoka katika kiwiliwili kwa hiyo kuna mifupa mitupu kwa hiyo wakawa nasema a inna la mabuthun hivyo ndio sisi tutafufuliwa a inna la mabuthun hivyo ndio tutafufuliwa wakanu yaqulun na walikuwa watu hawa duniani wakisema aidha mitna hivyo tutakapokufa wa kunna turaba wa kunna turaba na tukawa udongo wa idhaman na mifupa a inna lamabuthun hivyo ndio sisi tutafufuliwa tutarejeshewa katika ule uhai wa mwanzo duniani na vilili vyetu vitarudi katika hali hiyo kauli kama hizi ni kauli ambazo zilisemwa na watu katika kila sampuli yani katika kila umma anapopelekwa mtume sallallahu alaihi wasallam basi wapingaji wanazungumza kauli hizi yani mtu afe kisha afukiwe kaburini aoze awe mchanga baadaye kweli atafufuliwa ni kauli ambazo kila mwenye kupinga akhera huwa anaitumia kama ni hoja eh, kweli atatu, ata, mtu hata awe arudishwe katika hali na hili litokezea hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره ni kwamba alipiga mtu alikwenda mpaka akachukua mfupa katika kaburi akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia wewe unasema kwamba mtu akifa atasitwa baadaye atakufuliwa mfupa huu unatoka unga wa hiya ramim waambie kwamba e, suala hilo ni suala ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwake ni jepesi kabisa yuhiha atamfufua huyu mtu yule ambaye yule yule alomwanzisha mara wa mwanzo wakanu yaqulun na walikuwa wakisema aidha mitna hivyo tutakapokufa wa kunna turaba na tukawa udongo wa idhaman na mifupa a inna mabuthun hivyo ndo sisi tutafufuliwa tena te, tuishi tena katika hali ambayo tushaoza tushakuwa mifupa na udongo awa abauna alawwalun au wazee wetu ndi wale waliokuwa mwanzo yani kabla sisi ndio watafufuliwa awa abauna au wazazi wetu wazee wetu alawwalun yani wale wa zamani ndio watafufuliwa lakini sio sisi anasema anasema awa abauna au baba zetu au wazazi wetu au wale waliopita mwanzo kabisa alawwalun hao ndio watafufuliwa kul sema uambie innal awwalin wal akhirin ama suala la kufufuliwa ni kwa watu wote al awwalin wale wa mwanzo kabla ya nyinyi na vile vile e, e, e, wal akhirin na wa mwisho kwa maana nyinyi kwa msije mkalenga tu kwamba ah, sisi bwana atufufulie bali wale wa mwanzo waambie innal awwalin ama hakika wale wa mwanzo na vile vile wal akhiri na wa mwisho wote watafufuliwa hakutokuwa kwamba huyu wa mwanzo hafufuliwi na huyu wa mwisho atafufuliwa au wa mwisho atafufuliwa wa mwanzo hafufuliwi kul sema uambie innal awwalina wal akhirin ama hakika suala la kufufuliwa viumbe ni wa mwanzo waliopita nyumati zilizopita na vile vile wa mwisho anasema Allah subhanahu wa ta'ala la watakusanywa ila miqatin katika wakati uliowekwa maalum tena basi yaumin maalum katika siku maalum lamajmuun watakusanywa wale alawwalin wal akhirin la watakusanya ila miqat miqat kwa maana ni muda maalum uliowekwa yaumin maalum itakuwa ni siku maalum kama qala ibn kathir katika tafsiri yake kwamba suala la kufufuliwa litakuja katika miqat bimaana kwamba ni ule muda ambao uliokuwa ni muwakkat umewekwa muda maalum na imekuwa ni yaumin maalum na ni siku maalum na kwa maana hiyo basi hakutokuwa na suala la kughadir ima kupaspond ikawa muda ule umewekwa halafu ikatokea jambo fulani basi kiama kimeahirishwa kutokana na korona a ni kwamba itakuwa ni ila miqati katika muda ule uliowekwa maalum yaumin maalum katika siku ile ile ambayo ilikuwa ni maalum hakutokuwa na mabadiliko ya aina yote anasema bin kathir la yataqaddam wala yataakhar muda huo uliowekwa hauwezi ukatangulia ala sabili almithal imewekwa Allah amepanga kwamba Ijumaa ijayo itakuwa ndo kiyama kwa hiyo hakutokuwa na suala kwamba ikifika Jumatano kabla Ijumaa kiama kitatokea la yataqaddam wala yataakhar na muda huo hauwezi kucheleweshwa ikawa kiama kimepangwa kwamba iwe ni siku ya Ijumaa alafu kunakuwa na delaying tactics siku ya Jumamosi Jumapili Jumatatu wala yataakhar haichelewi wala yazidu wala yankus muda unakuwa ndo ule ule hauzidi wala haupungui hii ndiyo maana eh, eh, Allah aliposema kwamba la majma'un watakusanywa ila miqatin katika muda uliowekwa maalum kama alivyosema Allah inna yawmal fasli kana miqata katika surati ya amma yatasaalun ama hakika siku ya hukumu yawmal fasli kana miqata yani imewekewa muda maalum hakutokuwa na ile suala kwamba muda ule ima uakhirishwe au uanzo yani utangulie katika hali hiyo la majmaun watakusanywa ila miqatin katika muda uliowekwa maalum yaumin maalum siku maalum thumma kisha katika aya nambari 51 Allah subhanahu wa ta'ala anasema innakum ayyuha ad-dallun al kisha nyinyi adhaluna mliopotea almukadhibun ni kwamba mmepotea alafu mkakadhibisha thumma kisha innakum hakika nyinyi ayuhadhalun nyinyi mliopotea almukadhibun na kukadhibisha kukadhibisha ni kupinga suala la kiyama kupinga mtume thumma kisha innakum hakika nyinyi ayuhadhalun nyinyi mliopotea almukadhibun mliokadhibisha kwa maana kukadhibisha siku ya kiyama na kukadhibisha katika hali yale yote ambayo yaloletwa na Allah subhanahu wa ta'ala nini kinachojiri sasa kwa watu hao mambo hatumalizika tu kwamba mtu kakadhibisha iwe basi mtu amepotea alafu iwe basi kuna mambo ambayo sasa Allah anaelezea watu hawa watayapata la kwanza Allah anasema nyinyi mliokadhibisha na kupotea anasema la akilun mtakula mtakula nini min shajarin min zaqum mti wa mzaqum la akilum mtakula min shajarin min zaqum mti wa mzakumi mti huu Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea katika sura nyingine mbalimbali huko una sifa gani ni tofauti na miti ambayo unaifahamu wewe duniani akaeleza katika sura nyingi lakini tutaangalia katika sura mbili e, katika sura dukhan na vile vile katika as-safat akazitolea maelezo mti huu huko namna gani tuanze na e, surat ad-dukhan Allah subhanahu wa ta'ala anauzungumza mti huu na <clears throat> vipi watu wataweza kuula pale aliposema katika aya nambari 43 katika surati Dukhan inna shajarata zaqum ama hakika mti wa mzaqum ni taamul athim ni chakula cha watu wenye madhambi waas chakula kina ile hali ya kwamba hiki anakula fulani na hiki anakula fulani na hiki anakula fulani au kama vile ambavyo mtoto mdogo ni huwezi ukampa ugali na makande na maharage lazima apatiwe chakula kwa mujibu wa mnasaba alivyo sasa na hawa waasi watu waliofanya duniani maasi chakula chao cha kesho akhera hawawezi wakapewa zaidi ya shajaratu zaqum na ndio maana Allah akasema kwamba taamu al-athim ni chakula cha watu wa asi watu waliotenda madhambi duniani chakula hichi yani mzakume huu anasema Allah subhanahu wa ta'ala ni kalmuhli ni kama vile shaba iliyoyayushwa shaba kopa ala ikawa imechukuliwa pakakokwa moto alafu ikawekwa ika katika moto ikawa yayayuka ile ndio hiyo sifa hiyo chakula chake chenyewe kilivyo mzakum kalmuhli ni kama shaba iliyoyaushwa yakhlifu albutun ambayo mnywaji akila chakula hicho basi shaba ile yakhli fil huchemsha yale yaliyomo katika matumbo. Katika matumbo kuna mambo mengi. Sisi tunasema kwamba tumbo tumbo tumbo, lakini ndani ya tumbo kuna vitu vingi kabisa. Kuna maini, kuna mashagani, kuna utumbo mkubwa large intestine, kuna utumbo mdogo small intestine, kuna hichi kuna. Sasa yale yote yale naam, yanayayuka baada ya mtu kunywa hiyo e, yani mzakumu wenye sifa hiyo, yaklifu lbutun huchemsha yale yote yaliyomo katika matumbo kakhli alhamim ni kama vile mchemko wa maji ya moto yanavyotokota kakhli alhamim ni kama vile mto yani, yani maji yanavyotokota katika chombo basi ndivyo ambavyo matumbo yatakuwa yanatokota baada ya mtu kula e, almuhli yani kwa maana shatu zakum katika sura nyingine sura Safat vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea e, sifa ya mti huu shati zaqum ukifungua katika sura Safat kuanzia aya nambari 62 Allah subhanahu wa ta'ala anasema adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum je mnaonaje makaribisho au karam hiyo nyuma kulikuwa kunaelezewa habari za watu wema watapata nini je hayo ni bora ya mtu kuwa peponi akapata neema mbalimbali am shajaratu zaqum au mti wa mzaqum anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna ja'alnaha hakika mti huu tumeufanya fitnatan fitnatan ni fitna ni mtihani lidhalimina kwa wale ambao walikuwa ni madhalimu mtihani wa hapa inakuja ni kwamba mtu anapoambiwa kwamba motoni kuna mti maalum watakula watu waovu anakuwa kidogo ana ukakasi katika kuamini kwa hiyo hii ikawa ni, ni fitna ni mtihani ikhtibar yaje kwamba watakuwa watu wanaamini lidhalimina kwa wale ambao walikuwa ni madhalimu anasema e, Ibn Kathir rahmahullahu katika e, tafsiri yake hii anasema qala qatada amesema qatada e, dhukirat shajaratu zaqum umetajwa huu mti wa mzaqum katika katika e, katika Qur'an ni e, faftatanna biha ahlu dhalala faftatanna biha, wakafitinika kwa mti huo wale wote ambao walikuwa wamepotea. Waqalu, wakasema maneno yafuatayo: sahibukum, sahibu yenu, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtume wenu. Yunabbiukum, ati anakwambieni, inna fi nnari shajara, kwamba motoni kuna mti anakwambieni inna fi nari shajara kwamba motoni kuna, kuna mti wanaru takulu shajara siku zote siku zote ni kwamba moto huunguza kuni yani moto huunguza mti lakini huyu nabii wenu anakwambieni kwamba katika moto kuna mti kutokana na hii aya tuliyoiona akasema fa anzala Allahu ta'ala katika tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya inofuatia katika hii surati Safat innaha shajaratun mti huo takhruju min asli aljahim kwa maana unaota katikati ya moto wa jahannam wanasema kwamba ati katika moto kuna mti wakati moto unaunguza mti Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba innaha shajaratun huo mti huo ambao mnaukakasi nao takhruju ni kwamba unaota fil asli jahim katikati ya nini ya huo moto wenyewe Ibn Kathir anasema vipi mti huo unaota katika moto katikati ya moto unaota kutokana na eh, anin nari minan wa minha khuliqat mti huu wa kidunia ili upate kumea basi unahitajia maji na vile vile unahitajia chakula kama mtu amepita katika elimu ya sekula eh, ya O level tu ni namna gani plants unakuja mpaka unakuwa mkubwa unahitajia chakula na unahitajia maji. Sasa vipi chakula? Ni kumbe mti chakula chake unajitengenezea wenyewe kutokana na msaada wa sunlight, mwanga wa jua. Mwanga wa jua unapopiga katika majani, majani yale eh, kuna kitu kinaitwa chlorophyll hii ndiyo inatengeneza chakula. Ikitengeneza chakula, kwa hivyo mti unakula kutokana na kile chakula ambacho kiko katika majani, ambao msaada wake mkubwa ni nini? Ni jua na maji. Tunajua maji, mizizi eh, inafyonza maji, kwa hiyo mti unapata maji kwa chakula, kwa mfumo huo huo wa duniani. Haya mti ambao sasa uko katika moto inakuwaje Ibn Kathir anasema kumbe mti huo Allah aliposema takhruju min asli jaim kwamba umeota katikati ya moto bimaana ya kwamba mti ule chakula chake na mti ule maji yake ni ule moto ndivyo ambavyo kama alivyosema Ibn Kathir wa minha khuliqat yani kutokana na huo moto ndo mti kawa umeumbwa kwa hiyo ina maana ya kwamba eh mti huo utakuwa ni mti ambao umeumbwa special kwa ajili ya kwamba wale watu wa ovu wale umo katikati ya moto, kwa hiyo ukuaji wake unakuwa kwa ule moto wenyewe, na jinsi ulivyoumbwa uti ule ni kwa kimoto moto. Ni akili ya kibinadamu inakuja tu, mtu anashangaa kwamba inakuwaje moto unakula kuni halafu tena baadaye mti katika ah bwana msifanyie jokes bwana lakini kumbe Allah subhana wa ta'ala anaelezea kwamba hapa ndipo ambapo ilikuwa kipimo cha kuwapima watu je wataamini ndio maana akasema inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin tumemfanya mti huu iwe ni mtihani wa kipimo katika masala imani kwa hivyo imani inabakia kama ni imani na mara nyingi mtu anapokuwa aamini basi aamini kisawasawa pasipokuwa na mashaka aina yote asije mtu akaamini alafu baadaye akaingiza na akili zake hasusan katika mambo ya kiakhira kwamba mtu aamini tu kwamba huu ni mti uko katikati ya moto khalas lakini ukianza kutafuta itakuwaje itakuwaje na alafu vile vile ukiangalia hata kama mtu atatumia akili basi vile vile kuna hoja za kiakili za kumfahamisha mti unaweza ukaota katikati ya moto, kwa sababu si kila kitu ambacho kitochokuwa kinaletwa madhara na kitu fulani, kitu kile kikakurika, si kila kitu. Nikupe mfano, duniani kuna watu wanaamini hivi, ambao tunasema hii ni wrong concept. Anakwambia bwana, usinywe soda Coca-Cola, msinywe eh. Angalia angalia eh unaona hii nini sink la choo au sula nini nachukua soda coca cola angalia unaona taka zote zimetoka alafu wewe unakunywa kwa hivyo mtu afikiria kwamba nikinywa soda coca cola na mimi nitadhurika katika mwili wangu kama mfano vile sinki chafu limeweza kusafika hii ni wrong concept si sawa sawa ni kwamba sinki material ya sinki ukichanganya na material ya mkoka naam sinki kama chafu litafanya nini litafutika lakini mwili wa mwanadamu uko tofauti kabisa mwili wa mwanadamu una vichujio mwili wa mwanadamu una kidneys una vitu gani una vitu gani una vitu gani kwa hivyo ukinywa soda basi kwanza itabidi ichujwe ifa, mpaka vionekane kwamba hichi chafaa hichi hakifai lakini sio kwamba ukinywa soda itakuwa unadhurika kama vile sinki hii ni masala mengine mambo ya kivita kibiashara tu ah msinywe soda bwana soda ina, inasafisha mpaka shimo la choo hii ni mambo ya kibiashara lakini hakuna uhakika kwamba lazima kwa sababu sinki la safika na wewe mtu ambaye ulikuwa mnakunywa soda na wewe utaangamia kuna vitu vingi tu tuchukulie siki au vinegar vinegar tunakula sisi siki kama ni appetizer lakini siki ile ile chukua imwage katika saruji inafoka na pengine panabadilika baka pale nini hawa watoto wamemwaga siki hapo lakini siki ile ile tunakula kwa hiyo ina maana kwamba siki la kitu kwamba mti uko katika moto kwa hivyo moto utaunguza mti anasema Allah subhanahu wa ta'ala e, tal'uha matunda yake kaannahu ruusu shayatin e, e, shayatin ni matunda yake ni kama vile vichwa vya mashetani mti huo utakuwa unatoa matunda lakini yale matunda ni kama vile vile e, vichwa vya shetani mara nyingi ukisikia vitu habari la shetani ujue ni kitu kibaya hakuna shetani ikawa shetani kwa maana ya uzuri ndio maana nyingi utasikia hata mtu akimgombeza mtoto wake anamwambia shetani mkubwa wewe eh, kwa hiyo shetani ilipoambiwa kaannaha na ni kaannahu ruusu shati inaonekana kwamba matunda hayo ni matunda ambayo yalikuwa ni mabaya kabisa kabisa fa innahum laakiluna minha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wanakula hao watu wabaya katika chakula hicho famaliuna minha albutun watajaza matumbo eh, ina maana matumbo yao yatajaa kwa huu mzakumu nafikiri hizi ni aya ambazo zilizokuja zikafafanua eh, suala zima la huu mti wa mzakumu